hagataba ubushyirangange bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi basaba umuntu wese kugira icyo mu gukingira ibidukikije hari mu rugendo yagize kuri wa gatatu mu ntara ya rumonge ahavugwa imirima yahitanywe n'amadi y'ikiyaga tanganyika abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo basabwa kubandanya uh, bikingira mugera wa Corona bivugwa na muganga rungo y'amagara y'abantu muri iyo ntara mu gihe abanyagihugu baho bivugwa ko babandanya baramukanya nk'uko byamye agataho batitwararika n'ibijyanye eh, n'isuku ido n'ido ni mu kanya iri kubimana rimwe bw'ibyuma sangwe ikatsi inama isumba aherutse kumenyesha ko agiye gusubira gutangura ibikorwa byayo yari yari yarahagaritse ku bw'ikiza cya coronavirus Jean-Marie Bosco ntunzwe nayo mushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu akamenyesha ko ingingo yo kurekura kandi ugo ruja n'uruza ku rwego rwo hejuru makuru tubateguriye abandanya mu bijyanye n'ibidukikije abanyagihugu bahamagarigwa kwitaho gutera ibiti kugira ngo ibidukikije ntibigume bibangamirwa ishyirahamwe prodilique adepe mu mugambi waryo wo gukingira ibidukikije bakavuga ko bagiye gutera ibiti birenga umuriyoni mu makomine atandukanye aho bahimiriza abantu kwirinda guca ibiti aho baherereye irumva Emmanuel umuyobozi mukuru arongoye iryo shyirahamwe yabivuze mu bwigenekezo iherezo rya gatanu ruheje uko umwaka utaje ari umunsi mpuzamakungu wahariwe guhingira ibidukikije tumukurikire kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije turatera akamo yuko kuri uno munsi icivugo cayo ni kugumizaho ibintu kama biri naturere mugabo yuko twohamagarira abantu bose yuko bokoresha ibintu byo kugwiza amatuta imatuta harimwo ibiti kama harimwo n'ivyamwa na bya biti byose byokingira inkukura kubera twarabonye neza yuko nyabiti biba bifise akamaro kuri twebwe turamaze kubona neza yuko nta kintu na kimwe kindi dukoresha yaba imuhira tudakoresheje igiti nyagiti rero tutagiteye tuba turiko turonona ibidukikije na ntaryo turahamagarira n'abandi bose batarabimenya yuko twotangura gukinga ibidukikije tubicishije no gutandukanya imicafu kuraba abanyamicafu ibora n’itabora kwera ya indi itabora iza kona konona ibidukikije muri sekodiri kadep twarafashe ihangiro n'icivugo yuko uno mwaka tuzogwiza ibiti amatuta kandi twigishe mu makomine atandukanye kugwiza amatuta turabona yuko muri uyu mwaka dushoboye kugwiza nk'ibiti nk'umuriyoni muri komine turabona neza yuko imyaka iri imbere nta mwene gihugu n'umwe azoshobora kubura igiti acanisha abantu duterera akamo ni babandi baza guca ibiti batariko barabitera ni kugwiza ibiti ahantu hose wewe uherereye tema igiti kimwe utere bibiri usaba impusha kugira ice ca giti mugabo ntiwibagire nawe aho uherereye hose tera ibiti makuru tuhatuguriye abandanya ariko mudutunge kubijanye n'inkuru yo gutwara abantu n'ibintu aho twari twashikije ko umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu ari Jean Bosco ntunzwe nayo ni Jean Bosco ntunzwe n'Imana mu bijanye n'ibidukikije nyene amahegitari arenga 50 ari ahitwa gatako muri commune n'intara ya Rumonge yahora yimburirwamwo umuceri ibigori n'ibindi niyo amaze guhitanwa n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika Abel Ndayishimiye arongoye ibiro by'intara ah, ajejwe ibidukikije burimyi n'ubworozi muri iyo ntara akaba yabishikirije mu rugendo rw'ubushikiranganje bw'ibidukikije rwatunganijwe mu ntumbero yo kuraba ibyahitanywe n'iduga ry'amazi y'icyo kiyaga hamwe n'ihindagurika ry'ibihe umushikiranganje Deo Guide Rurema agahamagarira umuntu wese kugira icyo aterereye mu gukingira ibidukikije Omer Nduwayo Nubwo hari metero zisabwa gusiguvuye ku kiyaga mu ntara ya Rumonge umukuru w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko kitabujije ko haba uruhombo ngo kuko amazi y'ikiyaga yaduze musozi, ahitwa mu gatakwa atuma hazimangana amahegitari arenga mirongo itanu yahora arimwamo umuceri n'ibigori turavye aho tanganyika gwahora naho turi turaharura nk'ibirometero bitanu mumva ko indimbo zagiye ni nyinshi kandi murabona uyu mwonga wari munini watanga umwimbu ushimishije haba ngaha ku ntara canke mu gihugu cyose kuko baharima ibintu bitandukanye umuceri bakarima itomate bakarima n'ibigori ubu rero ntabyo bariko barima murabona amazi ko yamaze kurengera indimo burya hari indimo nazo nyene ntibashoboye kuzikurayo muri komine nyanzarake iri mu ntara y'amakamba mu gihe inyubako rusangi harimo n'isoko hamwe n'amazu y'abanyagihugu arenga mirongo ine byahitanywe n'ayo mazi y'ikiyaga tanganyika yaduze bihende simo umukuru w'umutumba rubindi asigura ko intambara yabaye muri kahise muri ako gace iri mu byatumye abantu bubaka hafi y'ikiyaga tanganyika abantu bimwe n'uruzi bahuriye abantu bashika mirongo ine n'indwi tumaze guharura bimutse bava ngaha abenshi imbere mu kubaka ngaha byatumwe n'urwimo aho rutereye abantu bimuka bava musozi barunda ahantu hegereye hafi y'ibarabara icyo cyatumye abantu bagurirana munsi y'ibarabara kandi hari amakanga urwimo rwo mirongo icyenda kangahe abantu bari mu masite babize aho haruguru y'ibarabara hari mu ntambara hari ngira ngo mu muriro rero turondera abantu baje mu masite twaronda hafi y'ibarabara aho bajejwe umutekano bashikira mu kubacunga cyo gituma rero abantu bagwiranye abava hirya no hino mu zindi ntara baza bashikira ngaha ariko harimo abake rero bafite amatongo haruguru baciye basubira haruguru bariko barimuka baza haruguru muri urwo rugendo rw'ubushikiranganje bw'ibidukikije umushikiranganje Deogide Rurema ahamagarira abajejwe intwaro gukurikiza amategeko na cyane cyane bafatiye kugukingira inyungu zabo barongoye nta nguvu zikenewe nyinshi atari gukurikiza amategeko hanyuma umuntu azarashika ku rubuga yerekana uko ibintu koko biri adashikuje hanyuma n'abantu batangure rero kubona ibi byo kwihagira e, ubu burere ihemero ry'ikiyaga cyangwa impande y'inzuzi ibibanza bijaga biri ku nkengera y'ikiyaga babone yuko kubijamo ari nko kwiyahura ubwo rugendo rw’ubushikiranganji bw’ibidukikije uburimyi n'ubworozi rukaba rwabaye mu ntara zose ziri ku nkengera z'ikiyaga arizo meri ya bujumbura intara ya bujumbura abenshi bita rural rumonge hamwe n'amakamba amendo wayo urakenuye tukiri muri icyo gisata nyine abarimyi b'igitego cy'umuceri barimira mu matongo yishyirahamwe SLDI bo mu karere ka mubone bavuga ko atagikozwe ngo urugomero ruvomera imirima yabo rwasenyutse ngo rwubake batadoronka icyo bagaburira abana no kuriha iryo shyirahamwe urwo rugomero rwasenyutse ruri ku kiraro gikoma mu ishyirahamwe SDI bavuga ko icyo kibazo bakizi ariko ko ibikorwa byo kubaka urwo rugomero bisaba uburyo iryo shyirahamwe ritoronka ubwaryo ariko ko hari ingingo mfata kibanza zafashwe kugira ngo abarimyi bashobore kwimbura Charles Makoto bata amazi naho umuntu yahora aronka nk'ibirongerano umunani ubu nuba naho uzoronka imifuka itanu cyangwa ukaronka uwaserereye gusa abantu n'umurimyi avuga ko atacu bagiye kwimbura arajumarariwe yitegereza umuserege wahora uvomera imirima muri iyo mirima y'umuceri biboneka ko wari kurashurika ivyo bita gucanura mu mvugo yabo barimyi isi yaragadutse ahahora hatemba amazi ava ku rugomero ruri ku ruzi gikoma nta nimari harangwa kubwiwe ngo umwimbu ugiye gusubira inyuma ico biva ko kubera kijya kiraro cabomotse nabo abanyagihugu bakorera muri SDO ntibashoboye bata amazi naho umuntu yahora aronka ntibirongerano umunani kuvuga imifuko umunani yo mu murima ubu nuwe naho uzoronka imifuko itanu uzoshima cyangwa ukaronka wa SDO gusa abantu ushiraho nta n'undi nari kiro baronka kubera atamazi yabonetse ntageje ndafise umurima hajya warumye gose n'amabi yarumye wundi umurimyi igipawa giseguye agasakanwa yifashishije ibiganza ngo gahombo ni kose kuko kuri mu muceri bisaba kwikora kungurane nayo ibyo kuyisubiza ngo ntabone uko bigiye kugenda umuntu yarizeye kuba yoriha ideni iyi mirima dufata amadeni atandukanye umuntu azogira manka agire manka aho yakuye amafaranga mu ishyirahamwe agire manka mw'iyo sosiyete yacu iyi ya SRD hose na no mu rugo manka icyo yinjira habe igihombo kuko umuryango ntuzofungura bitewe n'iki kubera habaye kutaboneka umusaruro abo barimyi bavuga ko n’ibitegwa mbumbarugo byahora birimwa ahavuye umuceri bitazorimwa urwo rugomero rudasanuwe bikazogira ingaruka mbi ku miryango mwishirahamwe SRDI gishinze guteza imbere ikiyaya cimbo bavuga ko ico kibazo c'ugo rugomero rwo kuruzi gikoma rusanzwe ruvomera iyo mirima kizwi umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe habona imana Felix amenyesha ko baciye basabikaniriza amazi ahari abarimira mu karere ka Rubirizi na mubone twarashoboye kumvikana yuko bosabikanya amazi make ahari n'indi koperative yo mu Rubirizi kandi turavye ku rugero tugeze ko bimeze neza tubandanya dukurikirana kugira habe mu rubirizi cyangwa kumubone bose bashobore kwimbura mu kurindira yuko ico kibazo cingene twoshobora kurondera uburyo aha na hariya kugira dushobore kubaka urugomero gushasha bishobore gushoboka kuko ariyo nyishu ishoboka ku no gusanura urwo rugomero uyu muyobozi mukuru amenyesha ko ibikorwa byo kurusanura bisaba uburyo SRD yitoro nka yonyene ariko ko bajya bariko baravugana nabo vyega kuko ngo ari wo muturama barengutse barengutse ubwira kabiri imbere ya pake ikukira sentare ya ntahangwa mu gisagara cya bujumbura abo banyeshuri bagirizwa kuba barabomoye bongera biba bimwe mu bikoresho byakoreshejwe mu matora ku biro by'itora byari kw'iryo shuri mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu kuri uyu wa kane bakaba bari barengutse nyuma yo kumvirizwa bakaba bari basubijwe mu gasho muri cyo gisata cy'ubutungane nyine sentare isubiramo imanza ya ntangwa yagumijeho igihano cyo gufungwa cyari cyafashwe na sentare y'igihugu ya bubanza kubamenyesha amakuru b'ikinyamakuru iwacu sentare ya bubanza ikaba yari yabakiriye umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe abamenyesha amakuru Christine Kamikazi Agnes Ndiru ubusa Egide Harimana na Terence Mudendi bakaba bagirijwe na sentare ya Bubanza n'icyaha cyo gushaka kwifatikanya n'abari bahungabanije umutekano muri commune Musigati mu ntara ya Bubanza hari genekezo rya 22 kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2019 abamenyesha makuru bakaba bahagaritswe bagiye ku kazi muri iyo commune kugira barondera amakuru ku mugwi w'abitwaje ibigwanisho wari wahungabanije umutekano muri eh, icyo kinyamakuru abakirongoye bakavuga ko bazoca bitura sentare ntayinyuzwa abagwayi bitura abavuza imiti y'ikirundi yo ku isoko mwijabe ngo barongerekanye muri kino gihe ugereranije n’imisi Heze abadandaza iyo miti y'ikirundi bayazana ahadisanganiro bamenyesha ko ababitura ari benshi ndetse n'inkorora aha arasigura uko bayikoresha babiguriye ngaha turabisekura bakagenda bakabyiyuka ibindi bakabinywa kwiyuka urateka umuti bayita imbere y'uwo urateka umuti ugashira ku cyayi kumbabura hanyuma umuntu agafata impuzu cyangwa uburengeti cyangwa ishuka akifu iraguka hama ijya yashika muvamo nyinshi nkakuja kwa sona tuge mu kirundi iwacu ijya sona burya nayo nyene ni nko mu kirundi amenyesha kandi ko uwo muti ushobora gukoreshwa n'abakuze canke abana ku rugero rutandukanye aramunywa nk'indwi imwe gusa kire n'igikinju kimwe akanywa mu gitondo akarahuri kajya gatoya cyangwa kajya akarahuri kajya agakombe k'akarobo mu gitondo saa sita ku mugoroba umwana muto baramuha ikiyiko bivanye n'ingene bagenda barasumbasumbana nubwo atashimye kuvugira ku byuma byacu yatumenyesheje ko yahaje kubera ububabare bwo mu mutwe amaranye imisi akavuga ko yahaje harangiwe n'umubanyi wiwe amaze imisi akoresha bene iyo miti mu gihe agwaye ibicurane ikindi avuga nuko iyo miti isanzwe ivura bimwe ibimenyetso vy'imigera ya korona ngo gutyo bakaza kugira babe barikingira indwara zose zotuma basinzikara Vete nijimbere urakenuye mu gisata c'amagara y'abantu nyene mu ntara ya Kirundo abanyagihugu babasabwa kutadebukirwa mu kwirindikiza c'umugera wa corona nkuko imenyeshwa na muganga arongoye amagara y'abantu mu ntara ya Kirundo Rui Nzitunga bamwe bakaba bongeye kugira umugenzo wo kuramukanya no guhoberana abandi nabo bakaba batagikaraba iyo binjiye mu mazu hari abantu benshi Abraham Safari ikiza c'umugera wa corona virus ngo sagaseseshwa rumuri kirahari naho benshi batacitwararika impanuro bahawe n'abajejwe amagara y'abantu mu ntumbero yo kwirinda irandagata kico kiza ivyo bivugwa na Ruwinzi muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo ahamenyesha ko bamwe mu banyakirundo ngo bongeye kugira umugenzo wo kuramukanya bagwana mu nda no gusomana bimwe mu bituma ico kiza ciyongera mu bantu muganga rw'inzitunga ngo naho mu ntara ya kirundo atabarwayi baragaragara ko bafise ico kiza ngo bokwibuka ko mu burundi hamaze gutorwa abantu barenga mirongo itandatu bafise umugera wa coronavirus ngo muri iki gihe rero mu gisagara ca kirundo biraboneka ko bamwe mu bari barashize indobo canke amajerekani hanze imbere y'amazu ahuriramwo abantu benshi ngo benshi mu binjira ntabwo bagikaraba bikaboneka ko uwo mugenzo utera utituka mu bantu aha mwomenya ko hamwe hamwe imbere y'amazu y'ubudandarizo iyo amazi aheze usanga atayandi bashizemwo canke naho ugasanga n'udusabuni bahashize twaheze ahandi naho bagatitura cyane isabuni y'amazi bakoresha aho usanga umengo nta sabuni yakoreshejwe mu kirundo Abraham Safari kubw'iradiyo isanganiro cerekana igiciro ntabanduka Laurent Dikuriyo mu nama buramatari w'intara ya Mwaro yagirishije kuri uyu wa kane ba musanteri w'amakomine y'intara abaserukiye urwego rw'igipolisi ubutungane n'abadandaza bakura isukari muri Sosumo buramatari w'intara yamenyesheje ko bitumvikana ingene isukari iguma ikena kandi hari abayikura muri Sosumo bazwi kandi bama bayizanye nk'uko bivugwa n'abajejwe intwaro mu makomine y'intara ya Mwaro ikiro c'isukari kiri hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ngo hamwe hamwe ntiboneka ahandi naho iyo ije imara umwanya urumero umara ku buryo itamara ukwezi muri komine gisozi nk'akarorero musanteri w'iyo komine hiride ndayuwundi asaba abadandaza bayikura muri sosumo ko bayizanye boca babimenyesha abajejwe intwaro kugira bamenye uko iri kwiro iratangwa buramatari w'intara ya mwaro avuga ko abajejwe kuyishikana mu ntara batategerezwa guca baba abayidandaza kugira igiciro cemewe n'amategeko c'ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kiro cubahirizwe